paroli al neconatoi povas felicigi la homon. Mi bone memoras, cia mi estis infano, mia patrino em fase cae mult foie recomendis al mi cae al miei gefratoi. Neniam parolu al neconatoi, se vi estas sola sur strate. Cae citiu terura minatsa regulo, estis ripetata de ciui patrinoi al ciui infanoi. Ancora un un tempe, post multa iardecoi, ili repetiges in multae familioi, ciui recevis informoin pri crimoi contra infanoi. Oni povas compreni la timon de tiui patrinoi, nutratan de la amas comuniciloi. Tamen, Resulto de tio estas la generala sinteno quiu restas dum la tuta vivo de plen cresculoi, che neconatai homoi estas ciam POTENTIALE dangerai cae evitindai. Policistoi, instruistoi, gepatroi, religiuloi, politicistoi, famuloi, CAI organizoi por bonfarado al infanoi, cune agadas por disconigi la ideon che intercontactado con neconatoi povas esti risca por infanoi. Ciu tio estas nepra vero? Lau statisticae studoi, per forte cae sexae crimoi contra infanoi, ancao contra plencresculoi, estas pleiofte faratei de conatei homoi, kiel familianoi, naibaroi, cae amicoi. Fakte, sciencistoi lasta tempe detale pristudas la aferon cae concludas che tiu pens maniero eble mal helpas niaen homaen convivadoen dum la vivo. Se oni alprenas malfideman sintenon relati al ciui neconatei personoi, tio defectas la funcciadon de la socio generale. Compreneble, oni devas zorgi per la infanoi, cae protecti ilin, sed plen devus ricevi educon por transpassi tion truan timon. Cium da sociae, cae ec economiae eblezoi, oni perdas pro tia en radicicinta timo. La fresha rapporto de la novaja genteio Bo Bozzo, Canada politic sciencisto Ditlind Stoll, vergis libron presiei esploroi, la povo de neconatoi, la bonfaroi de intercontactado en mondo suspectema si enquetis ce antropologoi, psicologoi, archeologoi, filosofoi, teologoi, cae aliai faculoi. Si dialogis ancau cum centoi da hazarde trovitai neconate personoi, al ciui si parolis en multai locoi ien siei vortoi. Cio tio lernigis al mi che ni multon perdas pro nia timo al paroli neconatoin. Paroli al tiei homoi, ciam en giusta maniero, estas bona afero por ni mem, por ai quartaloi, urboi, landoi, cae por la mondo. Al paroli neconaton povas al porti instruoin, fari vin pli fare vin pli bona civitano, igi vin pensi pli bone, cae pli bonigi vin ciel homon. Gi estas pli ol bona viv maniero, en mondo rapide shangi gianta, sen fine complexa cae furiose radicalema, gi estas maniero post vivi.